İslam dünyası, elm və ibadət. İslam dünyası, iman və təqva. İslam dünyası, ailə və cəmiyyət. İslam dünyası, dünya və axirət. İslam dünyası, bu dünyanın sakini ol. Sakin ol. ويا قوم ما لي ادعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار Ey qövmüm, nə üçün mən sizi qurtuluşa çağırarkən siz məni ateşə çağırırsınız? Bismillah, elhamdülillah, və salatu və selamu alə Rasulillah. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətuh. Hörmətli tamaşaçılar, İslam Dünyası proqramında xoş gördük sizi. Bu dəfəki proqramımız da e, keçən dəfəki proqramımızın davamı olaraq olacaq və inşallah bu dəfə də biz iman haqqında danışacağıq. Keçən dəfə də biz öyrəndik ki, imanın 6 əsas şərti var və bu şərtlər hansılardır? Bir daha bunları xatırlayaq. Allaha iman, onun mələklərinə iman, onun kitablarına iman, onun peyğəmbərlərinə iman, qəza və qədərə iman və axirətə iman. Bu dəfəki proqramda hörmətli tamaşaçılar, biz peyğəmbərlərə iman haqqında danışacağıq və mövzumuzla əlaqəli həmsöhbətimi sizə təqdim etmək istəyirəm. İlahiyyatçı Əbdürrahim Muradlı. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Salamlayırıq sizi Allahın salamı ilə. Buyurun. Allah razı olsun. Və aleykum salam və rahmetullah və bərəkatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Və salatu və salamu alə Rasulullah nəbiyyinə Muhammedun və alə əlihi və sahbihi əcmain. Əmmə bə'd. E, həqiqətən də, e, can qardaş, e, bu mövzu Peyğəmbərlərə iman mövzusu olduqca mühüm məsələdir. Çünki bu imanın altı əsasından biridir. Peyğəmbərlərə iman, qeyd etdiyiniz kimi, Peyğəmbərlərə iman, iman altı əsasından biridir Allah subhanətə imanın altı əsasını bizə Quran-ı kərimdə Əl-Bəqərə surəsinin e, sonuncu ayəsində bizə buyurur ki, Əmənər rəsulü bimə unzilə iləyhi min rabbihi vəl müminun. Kullun əmənə billəhi və mələikətihi və kutubihi və rusulih. Allah subhanətə Quran-ı kərimdə buyurur ki, Peyğəmbər və möminlər Allahdan nazil olan iman gətirdilər. Onların hər biri Allaha, mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə, axirət gününə, iman gətirdilər. Və gördüyünüz kimi burada Allah Subhanahu peyğəmbərlərə imanı imanın əsaslarının biri kimi bizim üçün qeyd etmişdir. Allah Subhanahu Quran-Kərimdə buyurur ki: "İnnellezine yekfurun billahi ve rusulihi ve yuridun en yufarriqu beynallahi ve rusulihi ve yekulun nu'minu bi ba'din ve nekfuru bi ba'd ulaika humul kafirun haqqan." Allah Subhanahu barədə buyurur ki: "O kəslər ki, Allah'a və peyğəmbərlərinə küfr edirlər, və onlar deyirlər ki, biz onların bəzisinə iman gətiririk, bəzisinə iman gətirmirik və onlar Allah ilə peyğəmbərlərini bir-birindən ayırmaq istəyirlər. O kəslər həqiqətən də kafirlərdir. Yəni Allah Subhanahu bu ayədə bu vəsfdə olan insanları küfrdə, kafirlikdə vəsf etmişdir. Demək, Əbdurrahim müəllim, biz Hı. peyğəmbərlərə iman dedikdə bütün peyğəmbərlərə iman gətirməyin vacib olduğunu nəzərdə tutmalıyıq. Yəni təkcə ümmətimizin ya cəmlə, bəşərə peyğəmbər olaraq göndərilən Məhəmməd e, peyğəmbərə yox, sallallahu əleyhi və səlləmə, ondan öncəki bütün peyğəmbərlərə də iman gətirmək vacibdir. Bəli, əlbəttə. Biz e, Allah Subhanahu bizə bir müsəlman olaraq imanın şərtlərindən bizə peyğəmbərlərə iman gətirməyi şərt qoyub. Peyğəmbərlərə iman o deməkdir ki, biz bütün peyğəmbərlərə, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm və ondan öncə Adəm əleyhissalama qədər olan bütün peyğəmbərlərə iman gətirməliyik və bu peyğəmbərlərdən birinə iman gətirməyən insan mömin, müsəlman sayılmır. Biz bütün peyğəmbərlərə, o peyğəmbərlər ki, onların adı bizə Quran-ı kəmdə bildirib və peyğəmbər səsən bizə hədislərdə buyurub, biz bütün o peyğəmbərlərə iman gətirməliyik. Biz e, Quran-ı kərimdən ayələr qeyd etdik peyğəmbərlərə iman haqqında və Peyğəmbərimiz də sallallahu aleyhi ve sellem öz kəlamlarında peyğəmbərlərə iman haqqında bizə məlumat vermişdi ki, bu da imanın altı əsasından biridir. Bu hədis məşhur bir hədisdir. E, həmin hədisdə Cəbrail əleyhissalam insan simasında gəlir Peyğəmbər s.ə.v-in yanına. Və Peyğəmbər s.ə.v ətrafında bir çox insanlar olur, hansı ki, onlar Peyğəmbər s.ə.v ətrafında oturmuşlar, dərs alırdılar. Cəbrail əleyhissalam insan simasına gəlir e, həmin məclisə və Peyğəmbər s.ə.v müəyyən suallar verir. Və həmin suallar İslam, iman və ihsan haqqında olur və bir də qiyamət haqqında soruşur. Və e, həmin hədsinin hissəsində Peyğəmbər s.ə.v iman haqqında soruşanda ki, ya, ya Muhammed, mənə iman haqqında xəbər ver. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, iman odur ki, Allaha, onun mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə, qədərin xeyir və şərinə və axirət gününə iman gətirəsən. Bu altı şərti Peyğəmbər s.ə.v imanın şərtləri olaraq qeyd edir və Cəbrail əsələm deyir ki, sadaq tə, yəni sən cavabı doğru verdin. Abdurrahim əlim, bəzən biz insanlardan Allahın nəbisi, Allahın rəsulu bu cür kəlmələri eşidirik. Nəbi və rəsul, bunların e, fərqi nədədir? Bunu lütfən açıqlayardınız bizim üçün. Peyğəmbər E, sözü iki mənada işlədilər ərdində. Rasul və Nəbi. E, və bu sözlərin həm lüğəti mənada, həm də şəriət mənasında fərqi var. Rasul və Nəbi. Nəbi sözü nəbə sözündən götürülüb. Bu xəbər, böyük xəbər deməkdir. Mühüm xəbər deməkdir. Digər bir mənaya görə isə nəbava sözündən, yəni yüksəklik mənasından götürülüb. Bu isə e, Peyğəmbərin digər insanlardan mərtəbəcə yüksək olduğuna görə bu e, mənadan götürülüb. E, lakin e, Rasul sözü isə elçi mənasını verir. Rasul elçi mənasını verir və elçi e, sözü də, yəni Rasul sözü irsəl sözündən göndərmək, yol göstərmək, istiqamət vermək mənalarına götürülüb və bu iki sözün arasında gördüyünüz kimi həm lüğəti mənada fərqi var, o cümlədən də şəriət mənasında da, yəni istilahi mənada da bu iki söz arasında fərq var. Nəbi odur ki, Allah Subhanahu onu mömin tayfaya göndərir. Yəni insanlar iman gətirib mömindirlər. Allah Taala o, o nəbini göndərib, o olan e, şəriət hökmlərini, o iman məsələlərini onlara çatdırır və onları Allah təbliğ edir. Rəsul isə e, göndərilir kafir bir topluma. O həm kafirləri, həm də möminləri dəvət edir. Yəni kafirləri İslam'a dəvət edir, möminlərin isə imanın artmasına, Allaha yaxınlaşdırması amillərini onlara öyrədir, şəriətdə onları öyrədir. Və Nəbi ilə Rəsulun arasında olan fərq e, sadalımız bu iki fərqdir və gördüyünüz kimi həm şəriət mənasında, həm də e, lüğət mənasında hər ikisində mənasında fərq vardır. Əbdürrəhman müəllim, e, Allaha iman dedikdə biz bilirik ki, Allaha iman dillə söyləmək, qəlblə inanmaq, etiqad etmək və ibadətlə, bədən üzvləri ilə ibadət etməkdir. Bəs e, peyğəmbərə iman necə olmalıdır? Peyğəmbərə necə iman gətirməliyik? Bax bunu bizə izah edərdiniz. Peyğəmbərlərə iman iki cür ola bilər. Daha doğrusu iki cür olmalıdır. Bu, Peyğəmbərlərə ümumi mənada, ümumi formada iman gətirməkdir və bir də xüsusi, yəni təfsilatlı şəkildə iman gətirməkdir. Ümumi mənada olan, ilk öncə ümumi mənada olan imanı sadalamaq istəyərdim. Peyğəmbərlərə ümumi mənada iman etmək, ilk öncə biz etiqat etməliyik ki, Allah talanın bütün ümmətlərə göndərdiyi bir peyğəmbərlər olub. Və həmin peyğəmbərlər insanları heç bir şəriki olmayan tək Allahın ibadətinə çağırıblar və Allahdan başqa ibadət olunan bütün varlıqların, yəni istənilər, istər ağac olsun, istər daş olsun, istər insan olsun və ya iddia olunan qeybdən bir ilah olsun və s. Fərq, hər hansı bir varlıq ona ki, insanlar ibadət edirlər, onun inkar edilməsini təbliğ edən peyğəmbərlər göndərmişdir. Bu, imanın, peyğəmbərlərə imanın ümumi formasının birinci əsasıdır ki, biz bu cür iman gətirməliyik. Və bunun da təsdiqi Allah Subhanahu Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Və laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha və yajtanibut-tagut." Biz hər bir ümmətə peyğəmbərlər göndərdik ki, onlar Allaha ibadət edin və tağutdan çəkinin deyə insanları çağırsınlar. Yəni insanları e, bu əsasa, yəni Allaha imana və Allahdan başqasının tərk olunmasına, yəni tağutların tərk olunmasına çağırmağa dəvət etsinlər. Ümumi imanın ikinci e, əsasisi odur ki, biz e, iman gətirməliyik ki, bütün peyğəmbərlər sadiqdirlər. Onlar pak insanlardır, onlar seçilmiş insanlardır. Biz bu e, ikinci əsasa iman gətirmək ki, onların bu keyfiyyətləri həqiqətən də olubdur. Çünki Allah Taala peyğəmbərləri xüsusi bir toplumdan seçir. Yəni onlar hər yoldan keçən insan peyğəmbər, nəbi ola bilməz. Necə ki, bugünkü gündə biz e, şahid oluruz, çox insanlar Yəni, var belə dəccallar ki, iddia edirlər ki, o Peyğəmbərdir, nəbidir, o rəsuldur və s. E, təbii ki, bunlar hamısı boş cəfəngətdardır. Çünki Allah s.ə.v. Peyğəmbərləri seçən ümmət edir. Onlar xüsusi bir ümmət kimi seçilmiş pak insanlar, sadiq insanlardır. Onların həyatları pak olur, sözləri bir-birinə zidd olmur, sözləri bir-birini dəstəkləyən olur və sarılaxır. Yəni, yəni bütün gözəl xüsusiyyətlər... Bu həm də o anlama gəlməsin ki, bugünkü dövrümüzdə əgər kimsə və yaxud da ətrafındakı insanlar özünü pak, onu pak hesab eləyirlərsə, e, günahdan uzaq hesab eləyirlərsə, bu o demək deyir ki, Allahın nəbisidir, ona peyğəmbərlik verdi və sər və ilaxır. Bəli, bəli. Yəni, bu da o anlama gəlməməlidir. Yəni, biz sadaladıq peyğəmbərlərin xüsusiyyətlərini. Olsa da bu o demək deyil. Bəli. Biz, e, təbii ki, o qeyd etdiyimiz amil o dəyərləndirmək üçün amillərin bir, biridir sadəcə. Burada bütün qeyd edəcəyim amillər hamısı cəmləşməlidir ki, o insana peyğəmbərlik sifəti verilib və Allah Subhanahu o insanı o vəsflə peyğəmbər seçib. Və Allah Subhanahu peyğəmbərləri sadiq olaraq göndərir, pak insanlar olaraq göndərir və Allah Subhanahu Qurani-Kərimdə e, belə buyurur ki: "Həzə mə va'dar-Rahman və sadaqal-mursalun." Bu Allahın, Rəhman olan Allahın vədidir və elçilər göndərilən peyğəmbərlər sadiqdirlər. Onlar nə deyiblərsə hamısını doğru buyurublar. Bu Allah Subhanahu peyğəmbərlər haqqında olan vəsflərindən biridir. Digər bir e, əsas isə odur ki, peyğəmbərlərin tutduğu yol haqq yolu idi. Və onların dəvəti də haqqa dəvət idi. Allah Subhanahu cənnət əhlinin dilindən peyğəmbərləri tərifləyərək və onların e, cənnət əhlinin peyğəmbərlərin işlərinə şahidlik edərək buyurur ki: "Laqad ca'at rusulu rabbina bil haqq." Bizim Rəbbimizin elçiləri haqq ilə gəliblər. Yəni, Allah s.ə.v bizə göndərdiyi o elçilər bu cənnət əhlidir, şahid edirlər ki, Allah s.ə.v göndərdiyi elçilər haqq ilə gəliblər. Yəni, bu, artıq cənnətə qovuşmuş Peyğəmbərlərin dəvəti ilə cənnətə qovuşmuş insanların şahidliyidir ki, Allah s.ə.v onların sözünü bizə bu cür çatdırmışdır. Digər bir əsas odur ki, Peyğəmbərlərə imanda, ümumi imanda biz e, etiqat etməliyik ki, Allah s.ə.v göndərdiyi o peyğəmbərlərin etiqadları bir olub. Yəni onların etiqadı Allah ilə bağlı olan etiqadı bir olub. Lakin onların şəriətləri müxtəlif olub. Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə buyurur ki: "Və ma arsalna min rasulin illa nuhi ilayhi ennehu la ilaha illa ana fa'budun." Biz elə bir peyğəmbər yoxdur ki, onu göndərəndə ona buyurmayaq ki, məndən başqa ibadətə layiq heç bir məbud yoxdur və mənə ibadət edin. Bu Allah Subhanahu hər bir peyğəmbərə göndərərkən söylədiyi, xitab etdiyi bir xitabdır. Yəni Allah Subhanahu bütün peyğəmbərləri bir əqidə üzərində göndərmişdir. O da e, Allahın təkliyinə, Allahın e, ibadətdə tək durmasına, ona şərik qoşulmamasına dəvət idi. Bu bütün peyğəmbərlərin dəvətidir və biz açıb Quran-ı Kərimdə peyğəmbərlər haqqında söylənən ayələrə baxsaq, görək ki, onların hamısı tövhidə dəvət ediblər. Peyğəmbərlərin şəriətlərinin müxtəlif olması haqqında isə Allah Subhanahu buyurur ki: "Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja." biz sizin hər biriniz üçün ayrıca şəriət və bir yol seçmişik. Yəni, sizin şəriətləriniz müxtəlifdir, amma etiqadınız isə birdir. Şəriət müxtəlif olmağı nə deməkdir? Bunu da açıqlayaq ki, şəriət, şəriət əhkamları, hökmləri. Yəni, məsələn, ibadətin necə edilməsi, gün ərzində istəfə namazın qılınması, E, namazdan sonra nəzikirlərin edilməsi, yəni belə və s. Həmçinin də Əbdürrəhmən hər bir peyğəmbərin öz ümmətində olduğu mövcud məkan, zaman və o həmən ümmətin özünün xüsusiyyətlərinə görə. Bəli. Yəni ki, bunlar da təbii ki, Allah Taala'nın hikməti ilə, Allah Taala öz hikməti ilə hamısını nəzərə alıb. Əlbəttə doğru, doğru deyirsiniz. Çünki Allah Subhanahu taala hər bir e, zamana, məkana uyğun peyğəmbər göndərib. Yəni məsələn biz baxsaq müqayisə etsək Musa aleyhissalamla İsa aleyhissalamı və ya Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmi. Məsələn, Musa aleyhissalamın vaxtında sehirbazlıq olduqca güclü idi və Allah subhanətən Musa aleyhissalama o sehirbazlığa uyğun möcüzə vermişdi. Ki, Musa aleyhissalam o möcüzəsi ilə sehirbazların qarşısını ala bilsin. Və o məşhur hadisə hansı ki, Musa aleyhissalam əlini e, paltarın altına salıb çıxardardı, sinəsinə yəni salıb çıxardardı və əli rəngi dəyişərdi həddindən artıq bəyaz olardı, ağ olardı. Və ya Musa Ələsəm əsasını atardı və o e, böyük bir ilana dönüb bütün sehirbazların atdıqları sehirləri məhv edərdi və s. laxır onun möcüzələri var idi. Və həmçinin İsa Ələsəlam, İsa Ələsəlam vaxtında e, Allah Subhanahu İsa Ələsəlamə öz vaxtına uyğun möcüzə vermişdi. Məsələn, İsa Ələsəlam e, xəstə insanlara şəfa verərdi, yəni Allahın izni ilə. Necə ki, Allah Subhanahu buyurur: "Və ubrul akmaha vel abras." İsa Ələsəlam ki, cüzam xəstəliyi olan, o, e, bəzi xəstəlik, dəli xəstə olan insanlara mən deyir, Allahın izli ilə şəfa verirəm, yəni onları sağaldıram. Və Peyğəmbər s.ə.v-in vaxtında da bildiyiniz kimi ərəblərdə şeir, şairlik, bu kimi xüsusiyyətlər böyük, geniş inkişaf etmişdi və onların vaxtında böyük şairlər var idi, hansı ki, onların sözü ilə e, böyük bir... Yəni, hikmətli sözə bəli, qiymət bəli, verirdilər. O. Bəli, çox dəyər verirdilər və Allah s.ə.v Quran-ı kərimi də o mənada göndərdi, o üslubu oxşar göndərdi ki, Peyğəmbər s.ə.v-in o gətirdiyi e, Quran onların hamısını aciz eləsin. Və ona elə biz Quran-ı kərimə baxsaq, Allah Subhanahu e, təhdid edir. Təhdid edir onları ki, onlar Pe Peyğəmbər sallallahu gətirdiyi Quran kimi birisini gətirərlər. Allah Subhanahu Quran kimi buyurur ki: "Rusulan mubashirin və munzirin li'alla yakuna lin-nas 'alallahi hujjatun ba'da'r-rusul." Allah Subhanahu bu ayədə bildirir ki, Allah Allah bizə müjdə verən və xəbərdar edən peyğəmbərlər göndərib, yəni elçilər göndərib. Niyə görə göndərib? Ona görə göndərib ki, لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهُ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلُ Peyğəmbərlərin gəlişindən sonra heç kəsdə, yəni insanlarda heç kəsdə Allaha qarşı bir iddia qalmasın. Ki, ey Rəbbimiz, sən bizə demədin, biz bilmədik, xəbərimiz olmadı. Yəni, bu kimi bəhanələr insanlar ortaya qoya bilməsinlər. Və Allah s.ə. Peyğəmbərləri göndərib artıq insanlara, bəli, insanlara hüccət olaraq, insanlar artıq E, nə lazımdırsa Peyğəmbərlər çatdırıb. Qalanı isə insanların üzərinə sürməlisə ki, onlar axtarmalı, öyrənməli, araşdırmalı və bilməlidirlər. Və bizim də boynumuza düşən e, bu e, risaləti, Peyğəmbərlərin bu risalətini təbliğ etməkdir. Və əlhəmdülillə, yəni hal-hazırda da e, bunu təbliğ etməyə çalışırıq. Allah subhanətələ Peyğəmbərləri e, bir bəşər olaraq göndərmişdir. Onların ilahlıqda, kainəti idarə etməkdə, ilahi xüsusiyyətdə də heç bir payları yoxdur. Allah Subhanahu peyğəmbərlərini bəşəri vəsflərlə vəsf etmişdir. Və e, bu mənada olaraq Allah Subhanahu Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Və qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mislukum." Peyğəmbərləri onlara dedi ki: "Biz yalnız sizin kimi bir bəşərik." Yəni Allah Subhanahu orada bəşər buyurdu. Niyə görə? Çünki bəşər o deməkdir ki, artıq yəni yaradılmış məxluqlardır. Buna görə peyğəmbərləri həddindən artıq ifrata varmaq onlar barəsində, onları həddindən artıq ucatmaq, E, çağırmaq ki, ey filan kəs peyğəmbər, mənə və s. və s. bu kimi e, əməllər etmək və ya peyğəmbərin qəbrinin üzərinə gedib o qəbrinin üzərində demək ki, peyğəmbər mənə eşidir, kömək edir və s. və s. bu kimi şeylər etmək. Bunlar hamısı e, həmin o tövhidə, təkallahlığa, o bütün bu prinsiplərə ziddir. Çünki bunlar peyğəmbər sallallahu olan imanımızın e, tam ziddinə olacaq. Niyə görə? Çünki peyğəmbərimiz sallallahu bunu bizə öyrətməyib və onun əshabəsi bizə öyrətməyib və ondan sonra gələnlər də, yəni onların Peyğəmbərin və əshabının yolu ilə gələnlər də heç biri bu əmələ yol verməyiblər. Ona görə e, bu e, amil çox əsas bir amildir ki, imanın əsaslarından Peyğəmbərləri imana biz bu münasibəti qoruyub saxlamalıyıq. Münasibət demiş ki, Abdurrahman müəllim, bax bu yerdə bir sual da meydana gəlir ki, peyğəmbərlərə bizim münasibətimiz necə olmalıdır? Birini digərindən fərqləndirmək, birini digərindən üstün tutmaq, bu kimi xüsusiyyətlər olmalı yoxsa yox? Allah Subhanahu taala peyğəmbərlərin birinin digərinin üstün olması haqqında buyurur ki, Tilkə rusulu faddalnə ba'duhum alə ba'd. Minhum mən kəlləməllah. Biz o peyğəmbərləri bir, bəzilərini digərlərindən üstün etmişik və onlardan bəziləri ilə Allah danışıb. Və e, gördüyünüz kimi Allah Subhanahu buyurur ki, peyğəmbərlər dərəcələrlə fərqləndirlər. Allah Subhanahu onların bəzilərini digərindən üstün edibdir. Və e, məşhur peyğəmbər var ki, Musa əleyhissalam, Allah Subhanahu onu Kəlimullah deyə vəsf edib yəni Allahla danışdığına görə, Allah Subhanahu birbaşa onunla e, danışmışdır. Bəli, vasitəsiz birbaşa danışmışdır və bu xüsusiyyətlə də Musa əleyhissalamı başqa peyğəmbərlərdən üstün etmişdir. Və hər bir peyğəmbərin də bu cür xüsusiyyətləri olub ki, onu başqa peyğəmbərlərdən üstün edib və təbii ki, peyğəmbərlərin ən üstünü, ən şərəflisi Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmdir. Və bunu isbat edən e, bir çox şəriət dəlilləri var və inşallah ki, o, o haqqda da e, mövzumuz əsnasında mən e, məlumat verəcəm inşallah. İndi isə istəyirəm ki, peyğəmbərlərə müfəssəl olan iman. Yəni, təfsilatlı şəkildə biz necə iman gətirməliyik? Biz bilməliyik ki, Allah subhanətlə bizə müəyyən peyğəmbərlərin adlarını bildirib və Muhammed s.ə.v müəyyən peyğəmbərin adlarını bildirib və onlar haqqında bizə vəsifləri bildiriblər. Və biz bu peyğəmbərləri həm adları ilə, həm də o təfsilatlı bizə verilən xəbərləri ilə iman gətirməliyik. Yəni, onları təsdiq etməliyik, qəbul etməliyik. Və Allah subhanətlə Quran-ı Kerimdə bir çox peyğəmbərlərin adını bizə sadalamışdır Onların sayı təxminən 25 peyğəmbərin adı bizə deyilib Quran-ı Kərimdə. Onlardan 18-i bir e, surənin 3-4 ayəsində cəm edilib, digərləri isə